că mâna masă întinsă, doi domn după mar și Libovescu, trei zile de plinu, doi domn după mar și nu se știu, care și mai mare, doi domn după mar, eu sunt Ionul, pot să fiu mai mare, doi domn după mar, nu i doi atât ai născut tu, doi domn după mani, este de boiu, Iobi te-am luat tu, doi domn după mani, bărbat al meu, și te-am dus la râu, doi domn după mani, la Iordanu, și te-am botezat doi domn după mani,